Eta, bueno, goxotasun aipatu eta bai. ikustu dut kompainia errian dela hor goxo-goxo Bai, azkerik usantzinean kompainia hona emakumentartik, eta gaur berriz gizon tarti, bueno, gizon tartiar edo, gizontxo tartiar edo, ez? Bai. Oida, da, mhm. eh? Mm baiet, ez? Eh, bueno, agurteko dugu hemen hasiko gea. A ver, gaur zei, zer dugu, zera? Areta futbola iburu Areta futbola, dozu futbol sala, mm -hmm. eh? Eta, bueno, e, oskitz e, eh, zeifar, eguardion? Kaixo, berdin. Hau dugu, oi hartzun kirolekarteko, erretu eh, futboleko jokalaria. Eta, bueno, e, gero hor iskinean daukagu, e, bo, torzen dena, eh? Irratira, e, Xavi López, hau Power Rangerseko jokalaria. Guardión, ongi etorri. Guardión, bai. Ostra, hobe txak, botxak jarri eh. Bai, bai, etorri nahi, zea personalidadeko hotxekin. Bai, bai, bai, irratiko abotxa dakak, eh? Bai. bai, bai, bai. Eta bueno, eta lehen debiziko aldilea etortzen dena gurea, eh, Josu Aramburu, eh, Baobab eh, taldeko, entranatzailea. Guardión. Eguardion bai. Ongi etorria. Ba, eskerik asko. Eta bueno, quiero teléfonos beste ongo gea hor eh, Gaizka Saizarrekin, uh -huh. oi eh, bueno, e, bigarren mailan dago eta bueno, Santanderreko taldean eta kontatuko dugu. Oba ute, ze kontatu da. Eta ze istillo eta ze gauza. Baina, bueno, izango da, geroxiago. Ordu naziko geha, eh? Uh -huh. Bueno, oskitz, e... Bueno, hasiko geha, ba, zurekin, eta, bueno, ikusten dugu hemen taldea, e... ondo dijola, ez? Lehenengo mailan zauzter, gipuzuako lehenengo mailan taldean, eta lider, Ogeita, a ver, zer bat diamen, ogeita iru, ez, ogeita, ogeita bi punturekin, eta pigarrenari bi punto, ozeak egon doz izazte, ez? Bai, bai, egia san bai. Nio, bueno, az, az, azken hiru partidotan eukit jugun nahiko komeri, azken momentutan erabakiak, suertez gure alde, eta bueno, aberrola seitzen dugun, urrengo partiduare importantia tokatzigu, bigarrenan aurka, eta aber, iru puntuak lortzen dugu. Eh, suertez gure alde, ze pasatu da, ba? Ose... Bueno, pues, eh, oan dela iru aste, ba, genuen partidua, eta ez minutu faltan, galtzen eginen lauta bi. Eta azkeneko momentuan buelta man erion, eta bueno, iraztia lortu genuen, Geo, oan dela bi aste ere bai, hola azkeneko, hogeita mar segundu faltan sartu genuen gola, eta lengua astean, azkeneko segundoan sartu denun gola. Bueno. Osea, que apurando. Eh, loteri ya si ialtute o <laughs> no la soiltute? Nahi con loteri baka gu, er, emaitza quinta, horrekin konformatu beto. Lehen debiziko du suertia edo gio gauza ka, vuelta barritek asko tal, eh? Bai, bai. Lehen gauza kopetatu iti dila. La suerte de los campeones o sartén demez de la berroiden. Bueno, gio tostete nire mene eh, azkenik segunduan galdu, pues bueno, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da zeinik. Bueno, esto gaizki. Eta bueno, eta zue berriz, eh, Xabi, bigarren mailan zabizte. Eta, bueno, benda, benda, zekapen, benda, zagu, betzi garren uste, ez? eh, am garren, betzi punturekin. Ta, nola bai, gabiltza ba, ze balora zikendek? Ba, klasifikazioa ikusten duen bezala, ba, fina, fina ez gabiltza, ez? Eta, bueno, ba, bai, e, eh, iru, behatzi puntu bakarrik eta jugu orten, bai, kanpoan eta bai etxean gaizkia egia, eta, bueno, bai eh, joko aldetik gaizki eta ba ze amaitzak eta ez dutera laguntzen giore psikologikoki ba urrengo partiotako ba igual okerro aitzegia. Ja, ah, bai, eh? Entrenadore gabere egia orain eta ez dakito esamatuko deno. Eke, ikusten da, e, hau, <laughs> e, oskitzen eta, ez, taldearen, e, bueno, kontrari, ez ez, alderantziz, ez, Zue berriz, izin e, gola sartu eta nahiko, nahiko arazoak inortu, ez? Bai, batez, taktikoki, E, kostatzen nahi zaigu pixkat, e, jende berria etorri da, eta urteko gaudenak ez gai osondo, eta ba, igual ez, dakigu ondo nola, kolokatuta kolokatu, eta defentsan ez, ez ondo kolokatzen, eta meina egite gute atakian. Dakio, bueno, bai, Atak, e, eh, atakeak ba, gola sartzeko rekurso gutxikin. Bueno, ba, a ber, ba, gauza aldatzen Eta, bueno, Josu, eh bau bat taldea, hirugarren mailan, bon, zoke lider, eta bigarrena punto batea, ozera, zuek ere ondo, ez? Bai, bueno, ondo hasi, e, temporada nahiko fuerte hasi ginean, eta, bueno, horrekin zitzen dugu. A ber, bai, nola bukatzen den, urren gaztian. Ja, bueno, yo, e, eh, kuriosu da, e, eh, iru talde eta iruek, <laughs> bat, leheneko mailan, ez bigarren mailan eta beste irugarren mailan, ez? <laughs> E, kuriosu, kuriosu, ez? Eh? Ola... Bai, bueno, a ber, urren urtean ba, hau bat iotzen dien, ta hola, derbi, bigarren mailan derbi bat, eoten den behintzatu jartzen, eh? Abai, ah, pillen arteko suet, claro. jatzet, igual. Bueno, denak iotzen baga lehenengo maliara, pues obeto, ez? Bai. Bider biola. Bueno, zuek eh, gai ia zutet, eh, zen dutena hor eh, play-offak edo igorako. Bai. Eta lortu igotzea, aurten nebzatzen del burua berdin zutela, ez? Bueno, a ber, igotzea gure esku zeon. Nei ba genun posile genuen nio, minio, porque, claro, finala galdu genuen, eta bigarren gehiatu ginen berez, eta posile genuen nio, zer lehenengoak etzu nio nahi izan. Orduan guri eskaini ziguten aukera iotzeko, bai. eta ez genu nahi izan, ze dia desplazamentuk ja Euskal Herri mailan da. Orduan bizkaira da, gazteiz aldea da, eta ba, eske ja, zakit, guk, gure naia pixka disfrutatzia da, eta holako desplazamentukin hasten baza, eta holako gastuakin, bai. ze autobusak, eta dena kontratatu berdia, eta asko asko jotzen da. Asko. Aparte geo fitxak eta garestio dira, arbitragia garestio da, orduan ez du, ez du konpensatzen. Ze maila izango litzake? Eh, liga, ba, liga baska izango litzake, ah, eta Euskal Herri maila, osea Euskal Herri guztian da, eta... Bai, azken fine gaina jotzen zera ez, oskiz, eh, disfrutatzea, ongotatzea, lagun arte... Oida, da, kirola pixkatin, eta lagun arte mm, gehatu, eta bueno, ondo pasa, ez, eta ja hasten batza beste nivel batiar, ba, igual emaitzak ez dira iristen, igual lehutentza gazteiza o bizkai aldea, hor, pasten ia egun erdila o galduz, galtzen zu, eta gero etorri ja handikan bai, bai. ez. Zuberi Xabi, bizatet, eh, maila mantentzea ez, e, eh, elburua? Bueno, hasiera batean ez genuen uste izan zela elburua, baina gauza ikusita bai. Bai, maila mantentzea, baina bueno, Petsatze dute bai, ligasko belitzen dela eta egon zer gauza posile dela pasa. Hoen digan, bai, zai, ikusten da gora betzia, oan bai. gauden bezala betzi punto, eta lehenengua hogeita iru puntokin bai, gora betzia zai. Zema jesten dia hortikan, e, eh, bai, hortan? Saingo nuke iru. Hmm, ordu... Bai. Ordu, bai. nefin, gora, bai, izpabila, bai, tuin pixkat, eh? Bai, bai, bai. Neiko gertu dekazute, eta ordu, bueno, a ber, ba, dinamika aldatzen den, eta zu berriz, Elburua, pasatzen dut, e, eh, ola, lider joan ikotzea maiaz, ez, edo zer? Bueno, a ber, e, eh, asiera batia bintza disfrutatzia. Temporataz disfrutatu eta, a ber, <clears throat> bukaera aldian nun gauden eta ze imposible den, o, orduan ikusko dugu. Eta disfrutatu eta aigean aiken ondo pasa eta jazta. Mm -hmm. e, taldean ez dakit, Xabi, aldaketa asko, aurten, esan eh, dek, e, taldea, jokalari berriak edo nola? Bai, bai, bueno, ahondila ez. eh, inkorporazio berri batzuk ukitu eta gehore bai eh, batzuk e, juntzien oi hartzu nea izuzena eh? bare bat jugadore ah, oi hartzu nea La, lapurreta engen nio, lapurreta bai, bueno, <laughs> Power Rangers da ekipo humila e, presupuesto atletikan gu dena gure boltsiotik batzen dugu eta alde hortatik ba Eska, zaildu dugu gaude ez, baina, bueno, e, dakizu, oi hartzun ba, aspektu hortan e, eh, erresago daka beti el, e, ki, e, elkarte ez, eta mm -hmm. afarillak eta ukitzen juzte, eta dena patua, eta gu aldiz, ba, ekipo milago izan da, eta baiek, ba, bul, bulegotatik antaola babakizu. Beti, bai. diru jokintak tak, jodorik, eh, lapurtzen ju. Baina, bueno, lehenengo maia eta bigarren maia. Ez que difentzia, ez du, horretik eta bat lehenengo maia eta beste bigarren maian. Bueno, ba, egia esan guk oi hartzunen respalduak agu futbol amaikako bai. respaldu eta hoi egia esan asko eskertzen da, eh? bai, beak ordaintzen dute fitxak, arbitragia, behak mm. beak ordaintzen dute dena eta ez da, ba, respaldu hori oso importantea da egia esan. Mm. Eta gaina, bueno, e, torri dienak lehen hori, torri dienak lehen hori hartzunen futbol amaikan jolastuak dira, eta bueno, beti izan dute lotura bat oi hartzunekin, eta nik uste horregatik ere bai torriko ziela. Mhm. Bueno, eh, ordu zandek e, eh, asko tortzatila Oiartzuko kirol kartetik ere bai golez? Eh, bai, bai, futbol, futbol sala azkenian da, pixkat, ba, futbol amaika uzten duen jendia, ba, yeah. futbol sala amaitzen dula, ez? Kirola egiten jarraitu nahi bazu eta lagunak inta egon, eta, bueno, kirola egiten, ba... Uh mhm. -huh. Zue berriz ezako zuzuta, irugurren mailan, zuek kereneko lanak zago zuzuta, ba? Bai, bai, bueno, gu, ba, bau ba, eskerrak, ba, ba, posible dugu aurrea segi eta... Claro, ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, eta, bueno... Bueno, horrek eror dut. Claro, eskertu ari, jena gauden garaitan. Bai. Bueno, eh, Xavi, pilatu, iber esponsorra matatzen, <coughs> Power Ranger zer dut, ba, ze, ze izen horrekin zeneidek, ba. Bai, bai, minua, bueno, eh, bakizu, gehore orgullua, Bakoitzak eh, propaganda ez zehamatea kamixetan orgullo ematen dik Leno atletik ez eh, zelo, petrono jarri dik eta dena <laughs> Hoi da Reala, sin embargo, gabe, garbi Hoi da Horan eh. yeah. jersey igual afizio galiko ziken oan zera eh, patrozino lortu ezkeo Ah, bai Hordik dik zera baza hundina, afizi joan Bai, bineo pa, eh? Bineo saldu una fitxak izo apatu ber Bai, bai, bai Ah, amigo Bai Hortu... Hora izkita aina tarjeta kasko patzen jo gure, bai <laughs> Ordu, ordu, este patrocinio de Villatu, porque usted sabe, usted la usted malo, eh. Bueno, eh Josu, eh Lin Joca, Joca la dime ser Villilla. Ba, espalle. De la espalle Villilla, mae. Bai. Tenemos de bola, la Entrenatzaile, hola! Ba, igual, bosgarren urtia, bai. Rena ondo nintzen donostiliko ekipo batian. Uh mhm. -huh. urte juvenilakin, eta geho jartzunekin denbora liarri jarola, eta bai. Uh mhm. -huh. Ba, bai, ekin. Ba, e, eta eskoldatzen da futbola, e, kanpon duten edo txikiten hor zuzentzeko, e, eh, horre... E, bueno, ni egia esan beti areto futbolak inondunaz, eh? Bai. Futbolian, ez izan entrenadore, futbol beti. Bai, o beti, o eh, bai. areto futbolia, ¿es? Eh? Bai. Bai. Eta Oskitz Iberriz, bueno, eh, Leno Villa es eh, Oiartzungo Kirol ere, bai. kanpo hundien. Eh? <clears throat> Oan, bueno, aldaketa. Bai, bueno. Xabarra, bai, eh? Jo Harri ja bai, eh. Oi, da, ja Harri ja, ya bada urte xente utzi en una futbola maika ta en areto futbolean bada, ba igual 4 5 bo, urte ere bai. Ja ibili ibiltzen gala, o sea, que ya bai. Bueno, ta beste bat itxu dago na ja, eta zera hundia jokatzen duna. Urrego gobidatua, oiartzuarra, E, gaizka Zaizar, eh, eguardi hon gaizka? Apa, eguar dion! Bueno, ongi etorria, eh? Beste behin, eh? Oia zu Eta bueno, esango dugu Santander aldean da bilela, orten, gaizka. Eta bueno, ez tegit jokatu nahi edo hor taldean dago, baina niko iskan eta folio ja, eta bueno, ez tegit, ez tegit, e, eh, behak esango digu, e, nola dago aurtengo demoraldia, gaina azkena biztia da, e, internatzailea Fabri, e, bueno, ja, kontraktua eten, eten dula ez, razinekin? Bai, bai, bai, atzo zantzi ja esatu zutela, eta bueno, oain gaur etorri da Jose Abrilio gai, beste entrenadore bat, eta bueno, a ber, honek imaitza, ah. minuto, minuto gehiago bat Bai, hau, a ber, zaun egin zait, hor ze, ze taletan ibili dau, zea? Pues, Pontevedra, gego, lehenengo mailan Zaragozaki. Ah, Zaragozaki bai, bita. Lorca. Uh -huh. Eta bueno, segunda, o sea, segunda vez mailan, eta bai, nahiko, nahiko desente partidu, partidu desente jo, bine, bueno, right. ez bai. hortik angora asko ikez. Bueno, entzuleri izango diegu, a ber, nola, nola dan zure bilbidea hor Rafinekin, eta nola zizilean, jan, zati, badakitor, hor, entrenadare e, eh, aurrein e, eh, Juan Carlos Unzue, entrenatzaile bezala atatu zuten, eta, bueno, arrek zuri fitxatu zizun, ez? Bai, bai, bai. Eta quiero a ver, nola, nola joan da historia, pixka entzuneri komentatzeko bizka bat, a Bueno, pues, eh, unzue, teorian, unzue izan, bueno, fitxatu zuen director, o sea, director deportibua fitxatu zuen unzue entrenadore bezala, eta, bueno, asistian ekipu egiten, pues, eh, pentsatzen unzue izango zela razingo entrenadoria. Orduan, pues, eh, unzue egin lau bost fitxaje, eta horietako bat nien izan, Eta, bueno, e, temporada, pretemporada guztia behak inin genuen, ondo, resultatuak ebai nahiko, nahiko desentia egiten duzian. Eta, gero, pues, e, temporada azte azi joan azte berdinean, pues, ba, bi, zuten. Kampo hau zuten, pues, esan ez, e, pretemporadako partiduak, pues, ez ziela oso onak izan, resultatuak ez ziela, pues, onenak izan, eta bar, eta, bueno, eskusa horrekin bota zuten, bota zuten, eta, bueno, oaingo dos, bueno, geho Fabri fitxatu zuten, puntzudekin etorri ginen jugadore gehiena, pues, eh, bate jokatu gabe ondu geha oain arte, mm -hmm. nengo hiru partidu jokatu gen jun, asko pues, ez dute jokatu eta konbokatorik kanpo. Ibiligia eta bueno, ba, uh -huh. baino berri honeki pues eh, aldatzen den gauza. Bai, egia san Naspilla hondilla. Eh bueno, hori izan dut bezala, ez? Eh zuretzat berriz, eh bueno, positiboa, ez? Igual entrenatzaile aldaketakin, normalean, bueno, eh jokalari berri batzuk edo beraz aldak aldatu zerbait egin ber, ta denak posible de berdinekin, ez? Bai, nik uste, bueno, eh, ekipua don bezala ez dugu partidik irabazten, nik uste eh, aldaketakin berra dila. Bai, bai. Ba, entra, oain, oaino kasu enten enten hori aldatu dute eta, bueno, nik uste enten hori berri jone, pues, eh, ekipoko jugadoriak eta motivazioa eta hori nik uste mm. aldatu berdo dula. Zela, pues, bai. Eh, ez dugu, ez dugu itxura hona ikan. Ogoi garren, zuazte gainea, amalo punturekin, morko beko postuetan, eh? Gane Herkules dijo ere berdin duta eta gero Mirandez amairu punturekin, orduan ordu eiko, osea, ez, bueno, emendu kata ondoan ez, ire, ire lauzar bat ez egizauten duken. <laughs> Zit, agortu, gana ja. Eixo, gazte, zesatek. Zer. Mentxe. Gu, areto futbola zen gatzu bineo, bueno, bai. eh, pixka bat, ente txu egu, animatzeko pixka eta nahi, eh? Baina, berroain pixka daukera berrian bat erekitzen zaion, eta aprobetsatzen duen. Hala, Ni Bai, nik uste, oi, oi, Nik uste oraingo oraingo ametsa ta aukera aukera izango dutela beste entrenadorekin mino. Bai, hala ere, oski ta hau ja, ez. Oz, nula juntena Okartzen dena, eta bueno, okartu lehizke, bigarren behin maila jetxi ezkio, baina espero dugu ez ez, ba, ez, Oski, ez, ez, gauza, ba, gauza... Baina kanbi honekin berriz eh, moral pixka tartzen bai. dago erakasten nien. Nik nol ikusi dek asuntua, atena jana aziratik gane eh, sinisteko moko ez, hor junden zea. darrigarria izan du da, fitxaji untzu, ebiali, zea temporada hasi minolen, Fabri er, etorri, Bino, Fabri gaina etorri zen modu batea. Huesk, hueskan eta ueskatik e, eh, juntzen alegando motivos personales. Eta bai. astia hortan bertan razinekin fitxatu zuen. Bai. Untzue biali, eta Fabri eh, hueska utzi eta razinekin fitxatu. Ose, hor, egon bai, bai, mafian bai. bat. E, egia e, zan... Bueno, uste dut e, e, eh, biari moztu indela, zea, no, zeatuko da berriz ere deitzea geizka, geizkari. E, eta, bueno, nola, nola ikusi de igual esari matua bai, eta, bai, edo, bai, no, nahiko, bai. nahiko triste, ja bueno, es que normala da. Azkenin zure gustoko gauza ez da juste uste ite gaina beste baten eskudo ta ez do zure esku, porque bueno, atia ondu da, bain lengo asti hortanan. Eh, beekin eta bueno, entrenamentuk ta ikusten ta atia esatu, entrenatzen ta ondo da dela, osea que bueno, a ber, a ber, bain, gai honekin aukera berri bat, erekitzen zaion. Bai, bueno, eh, birari arazoa ditugu ez? Bai, e, sinalia galdu da nun batxe, bai, saiatuko gabe. Saiatuko agerosiago izegiten berberarekin, zera ez? Baina, nola no aldatu lehizken ez? E, ustez talde bat ez, Rafin, iaz lehenengo mailan bigarren maila jetxi berria, zupazazen da, elburu bezala maila zigotzeko, eta gauza gazte dien azten. Bueno, Uh, ba, elburu bezala bai, bino, pixkat objektibo izan eta gilesa lehenengo mailan zuen jokalari gehinak junin dia. Orduan, Eh, ez da, eta eh, hain ekipo kompetitiboan ikuste bigarren mailan orgoian ibiltzeko, hombre, ez hor bian ez da, minio, nik uste okay. Bai. iotzeko zaila zakaten, minio, jaisteko ere, nik uste zaila izango zutela, minio, bai, bai, ikusitakoa ikusita. Ekonomikoki eh, ruina bada ez, lehenengo mailatik nola zorrekin jetxi eta bigarren mailara, ez egite, Xabi, badi lehenengo maila eta da, baina beste kategorioetan bai bigarren B mailan, bigarren, irugarrena, arazoa ikarartiak, ez? Eta, bueno, eta kasua bezala asko, ez? Bai, bueno, askotan ematen du, e, bigarren mailan igual e, erresa hau ez den dena, baina errealare ondu zen, le, le, primerako ekipu gesten diren ikusten da, ez dela horren erresa jotzeko, ez? Ja, bueno, errealen kasua egitez, bueno, arrobila zutzutun, eta, e, bueno, beti igual arraxuago, baino, gau, taldi horiek, beti itortzen da tipo bat kapotik, e, diru ekartzea eta diru ez edo, edo foliak zortzen dira arazoak, taldea ja, ez, gabe gutxinez, arrobila izan ezkio beti hor, ez? Bai, bai, igual, azkenein naste bat sortzen da hor, eta, bueno, jendia ba, psikologikoki, bale, eh, futbola asko afaitatzen du psikologikoki, eta, bai. eta gire bai, ba, futbola hola, dela, ez dakizula, eta nahiz, ba, beti ez du honenak irabazten ez, eta astentzea igual eh, kateatzen ba, resultado txarra eta bai, bai, Bai, bai. Bueno, entrenadori, galetu berko jugu, a ber, saldu horrek entrenadoriak eh, aldatzen txuzte pila bat gainea, ez, gaizki di joanian, nahi ziko entrenatzailea. Bai, horrexen hau da. Eh, jokalaiak oita bos, entrenadore bakarra, ba, entrenadoria. Entrenadoria, ez. Bai, bai, bai, bai, orduan azkerian, entrenadorien lana, ez. Es... Bueno, ahora de eh, areto futbolian eta bueno, presillo, presillo, presillo, usamos ¿eh? Venía a mi Me, ne ustez aurten behintzat me bat ez, eta beste urteetan veces usted tan, ¿eh? gutxi. La ni chicota la saída, Horre, Bueno, Xavi, zuek que trae la salida ¿o eh, anarkiko o sea, no tiene igual. ¿Tenula tan mal ez este caso? ez dakagulako, ba inorrez delako ofrezitzen eta guk ez dugulako lortzen. Eta entrenatzaile e, ezea, e, eh, jokalari, oi ba, izaten zen, Figuroi ez? Ba, e, bueno, e, guk iten dugu, batzuk igual, bi iru pertsona artean ematen dugu entrenamentua, minu azkenian geho partiotan eh, ez dago entrenadorik, eta azkenin zein edaka bestik minu zea, e, eh, e, kompromisu gehiago, o, o zein edaka bestik minu aginte gehiago berez, ba, denak igual, iguala geha, zein esaten du zein aldatu, zein, ze gauzain, bai. denak, e, dena dakagu e, zea, e, ikuspuntu bat, eta azkenien ikuspuntu gehiago dira, eta ez, ez gara bat iristen. Bai, errola da, oski zaila da, hola. Bueno, bueno, areto futboleta bat badia, ez, e, figuro hiek, ez, entrenatzaile eta... Bai, guk, guk de hecho, alak gau, guri txema lasa, entrenatzaile eta jokalaria ah, bai. da. Bai. Eta? Bai. Ondo, bakoitza daki bere definitu da. Kamera, bai, bai, hombre, beha, ondo. normalian ez du jolasten. Ba, jokalari oso na da, jokalari bezala, eta bueno, oso komplikatu adonian partida bakarrik ateatzen da. Oso na du, eh, kazagoles. Ba, kazagoles, pa. Benzik eh, torpedo mulo erre izen jola, ez? Ni torpedo mulo erre gartzen az, eh? Nola zen, kazagoles. Bai. Juten zen, balot jagustu jakaria, barura, eta honek? Hoi da, honek. Txema kaladik? Txema kaladik, ba, parte, eh, ba, ba, bat, eta bueno, oso ba, ba, oso bai. errexet. Eta gero bai. ze arraiz jarraizten duen baloia ez, hola, du, orputza ondila dik ez. Orputza hundia Nola itzen du jiru hori ez? Bai, bai, urte asko dira, beak bai, mazkila bai. urte asko futbol salan, eta gorputza hundi horrekin, eta manejatzen duen bezala manejatuta oso zaila da, be baloiak entzia Zaila. E, arazoa itxugu ez, mirari? Bai, ez du... Gauza raro bat, ez? E, Bostu eginda, eh, geizka zain zerrekin egin jaren izketan, eta bueno, igual aurre jarritzeko e, eh, musika pixka entzuko dugu, mirari, oza? Bai, bueno, e, lehen iritsi dienean esan diego kanta bat aukeratzeko, eta Xabik e, aukeratu du kanta. Abez, Euskalo, ze abesti, ze aukeratu du? Bueno, kanta lasaia esan azute, ba, kanta lasaia bat jarriko gu. Jo, Euskalo zer den. Bueno, ze talde? Kansas. Kansas. A ber, entzuko dugu, a ber, ze, ze, martxa dugun, abesti jorrek. Mm -hmm. Hortxe entzun dugu Xabik eskatutako kanta eta Jose Miel berriz gaizka Ha ah, bai, berriz Bai, bai gaizka? A ber Ia ba, ze kobertura, problema hola, arazo hola eh, ba, Bateri giga bai, da telefonua ez dakatu da Ah, bueno ba Erditik anbera jartzen, jartzen anian bateri jatik ah, bai. kaltzen hau Bueno ba, ia ba, eh, beste pixka bat ian eh, ondatzen dugu Bueno, zaten egin hor, egin egin egin egin egin egin egin Etorri zen ba ez, indio bat edo indiatik anotipo bat eh, iaskurtian zen, eh, egile komentatzen hemen iruen artean, e, diro jarko zulestek zer eta harrek ere utzizun rematatu intzun ez, razin ez? Bai, bai lehenengo, lehenengo Petermanekin, Oita, gaine? Petermanen duzen, eta hemen intzun alabezen antzeko gauza bat. Ikararria, bai, bai? Eta geho, bueno, etorri zen indio hau, alizie edo... Uh -huh. indua. Eta bueno, e, beak intermedia jo bezala intzun. Eta orduan beak be, eh, proposatu zuen, e, ekarriko zula inbersore bat, bino bea etzen inbersoria. Beak intzun intermedia jo bezala. Jo. Eta, bueno, e, oi, e, 2 milioi euro gaztatu zitun, e, erosteko, bai. eta, bueno, mm, beak gehiatu zen akzio gehienak ze, ze beste, o sea, beste aldeko teorian beak intermedio bezala intzun eta beste dirua jarri bertsunak uh mhm. -huh. e, bueno pues, eh, azkenian utzi zion pues e, eh, tirao bai, zorrak ja bai eta eta bueno hoy azkenian indiluak e, eh, dirua guztia etzun patu uh mhm. eh, -huh. e, ingeatu da eta bueno orain orain juizioak intala biltza pues azillo hoe pues lehenoko akzionista pues, berreskuratzeko. Ze saltzak. Hala hor, Manolo Sainz ere hor e, Diretore, txirindularitzan direktoria izan du edo, horrere, sartua zegoen edo entzuna nakan, e, eh, gaizka? Bai, bai, bai oi, izan dire, deportibo bezala. Ah, Manolo Sainz, bai, eh? Eta, eta konsejero bezala. Meño, bueno, azkenian, pues, eh, presidentia quinta esta, esta osondo de amaten. Ja, yeah, bueno, eta, bueno. Eta, bueno, azkenian, eh, oire kontra do. Ja. Yeah. Manolo Sainz, oain, eh, hemengo akzionista zea aliatu da, Eta, bueno, presidentian ta kontra da biltza, eta, bueno, konsejuare esto, esto regulatua. Jesus, usal. Eta ba, administradore bueno. que, bueno. Eta, me... Eh, brollo guztio enten zaleak, ze zateute? Txita dozte, es, ya, zeira joten dia, edo, edo, edo, bueno, ja, pasek, pasek jute? Bueno, e, eh, txita bandikan ez, eh, gero eta jende gutxi jo juten da kanpo futbolea eta juten diena pues, eh, direktiban kontra pues, eh, oiuka eta kart kartela gateatzen, kartel gorriko zera, eh, kartel batzu gateatzen eta uh mhm. -huh. bueno, oain eh, jugadoriak suertiak gabuz eh, zedenak zera, direktiban taula zentratzen dira bueno, bueno, ba, bueno, ba. guke, guke kulpa, nahikoa batagu Hala ere, bueno, zedet, entranatzen normal jarretxiko zula, iruzi joetuzu galdu noski, ez, ez tekit? Eh, eta bai, animuak ere batzuzu, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Hoi, animoak atope. A ber, baina, entran berri honekin, pues, e, eh, zeo ze aldatzen da, eta, bueno, mhm. jokatzeko moduaren ikuste aldatu berko dugula, ze mhm. fabrikin dena oso dezen, zigua zen, mhm. eta, bueno, ematen du honekin, pues, eh, baina ba. gehiago guztatzen zaiola, osea, Que... Eben, ondu on ditu beste bi jokalari, areta zudulekoak, eh, Xabi, eh, eh komentazen genuen ez deno, eh, gure, artean, ez, e, ze dizberdina den futbol, ez, lehenengo maia guztien dena eta beste mailak ez, eta lehenengo zaldiak pixka bat, ez? E, bai, bai, esan dut, eh, bai, askotan emateula, ba, lehenengo mailan ba, nivel dela, bestetan minio, minio, goio, jendia, ba, bigarren maia erakisten dena nola, ze kompetitibea da, done, bai, hor. Bai. Zenbat gustatzen den gehiago hortik ez? Bai, bai. Eta diru asuntuan ere, krisian, zean ere, hor, esponsorla dila, eta telebistak azkenian ere, pila bat, bai, bai. Bai, bai, bai azkenean beti zentratzen dira lehenengo maila egotan ez. Claro. Eta... Bai, ala da ez, uskit, hori bakatu bai, da, hombre, guain eh, ekonomikoak hori zaudenak ondo, bueno, eh, geiste, geiste gatikan ematen jote, zera, eh, diru laguntza. Bai. Geiste gatikan, baina, bueno, eh, diru laguntza hori eta, eta asko eta urte pare batian ez bazia jozen berriz, <laughs> nahiko nahiko zaila da kasu. Mhm. Zerrak baldi mailu zu beintzat mantentzia bai. eta eta bate erresa. Mhm. Eh, kontratua e, beste urte, eh, bueno, denboraldi honetako da kasu bakarra edo nola dago? Ba, e, teorian e, denboraldi hau ta gero 25 partidu jokatzen baldi matut, pues beste beste tempo, o sea, bai. beste temporada da, deño, claro. La repito sor. Oaingo, oaingo ez da ez iru iru bakarra jokatu dut, o sea, que cosa has faltado. Beste 22 falta ordu bai, bai. Bigarren maia luzia dara, eh? Hortal partido pila badia, ez? Bai, bai, bai Orko... bai, partido, uh, partido asko daude. Bai, bai, bai, berro, berro eta bi eh? eh? partidu, hmm. eta ea, bai, gauza aldatzen dira. Bueno, gero, ustero gaitza izu beti gaber eh, hor, eh, ez dakit, zetaletan ibilizean, eta, buah, bakit hor eh, geografia guztia apatu duzula. Bai. Eta, bueno, ingo dugu, mirari, izu eta zizu olako, zera batez, proba txiki bat edo azterketa txiki bat, eta gaitu barrian gaizkari, oskitzei gaituko dugu. Ea, ea jarritu dut, <laughs> anaian, bere ibibide guztia eta, bueno, zuzen dugu pixka, e, gaizkak, oskizek zabeiz bai. zaten almadu gaizki, e, proba politia ez? Bai, bai. Nola bai. geografia guztia, korrek duen espainikua, hasiko gea, ojartzurekin, ni arraxena. Ojartzur nazi zen, e, osk, ala dekez, gaizka? Bai. Ze urte arte? Ze maturte arte? Bai, bai, ez, niko, bai, lehizikoa, bai. bai, bai. Asi, asi arraxena, ze arte ojartzuren? Bai. M8 urte arte. Emezortzi urte arte, juvenilean, juvenil eh? Bueno, a ver. sea. euskiz, eh, gero, ibiridea, así. <clears throat> bueno, ba, juvenilean azkeneko urtia, antiguoko nintzun, eta, bueno, gero handikan... Bueno, akatu, zizak batu, ze jokalaria duen. Gaur bai. lehen maila, badila batzuk. Bai, bai, lehen maila handia, bueno, Xavi Alonso, eh, Aduriz, Iraola, um, zagit, bueno, Mikel Alonso ere antzio, bai, baina, bueno, bai. horrek ez zenein dutu. Bai. Bueno, segi, gero antikan? Bueno, gero antiguotik, juntzen, espainolek fitxatu zuen, minio lehen urtia sabadele nintzun. Zegitua. Gero bi urte espainolen, bueno, espainol B. Espainol B. Hoi da, gero handikan eibarre atorri zen, eta eibarren demoraldi erdi bat intzun, eta bigarren erdia zehitu zuten nastikea, tarragonara. Geo, e, eh, berriro repeskatu zuten, eta bigarren urtia Eibarren nintzun. Okay. Eibartik Levantea, bueno, Levante B. Han iru, iru urte, uste dut iru urte pasatzitzula. Eta geho... Bi, bi. Ah, bi. Ah, bale. Bueno, beha. Oh, guainar. Baina, ikila, no. oso onartu dugu dugu ez? Bai, bai, perfecto. Jude. Txulet, txuleta, txuleta, txuleta faltazik. Txuleta gabeziak, bezio, Txuleta faltazik. Segi, segi. Eh, Levantetik ziudad emurtiara. Mhm. Uh -huh. Ciudad Murcia, bueno, geho Granada 74 gero zizunta Granada 74 nien zen. geho bi urte Tenerifeen, Tenerifetik, noa, Ponferradinara? Bai. Puede ser, bai. Geho Ponferradinan urte bete inta geho Gironara, lehen urtean, eta urten Rafinha. Jode, xalo bat, eh? Bai, bai. bai. Ba, oe, geizka, hoitena ez hati haula, eh? Ba, ba, eh. Nahi bastu zen bagol sartu zion da esan. Bi milo beto daki. Golake bai? Ez, ez, ez. Ah! <laughs> Golak erresa da. Seguro, ire atxari galdezutare, ezagolik elazurazki zetadetan ibili den. Seguro. Seguro. Arrek, bai golak eta dena esan hori garrik. Bai, eh? Bai, eta minutu que da bai izkitzen nahi. Ostra, oza, que da kaia ez da izkiga guzti azko Bai, bai, eh, asko gustatzen zai, asko gustatzen zaio, eta, bueno, ja bai. semi ahi bada futbolin. Eh, Kaizka, eh. jode, oskitzek, usaldi jarraitxu ditzen dikela, baina, bueno, a tope, eh? Gusta, bai, eh? A tope, a tope. Ia, eskizatuko, eh? Ez, ez, keba, keba. Beti badakat. Zea, bai. apoioko hitzak eta behintzat animo egiteko, beti hor do. ikusi, ez ze geografi guzti eh? Bai, bai. da, eh? <laughs> Teni ni hoi hartuz nik atea, gabia ia, ia. <laughs> Pio betatik arrui, horre, bat. Eta, eta zen bat urte, egoen, e, e, dituk, zea, este, gaizka? Oita? Oita amabi. Oita amabi urte. Bai, horren urtean, horren horren horren Erki da, eh? Ia, ia urtero talde eh, izan dugun zeak ikin, eh, aprozi jokin. Bai, bai. Eta bai, lehenengo maila, mi da hor bigarren maila, eh? Eta bigarren be maila eta, eh? ez? Bai, eh, aztia zenin bigarren be maila, bueno, bai, levantekin eta bineo... espainolekin, eta geho, bueno, bigarren maila, eta mm. ba, lehenengoan euk handu zen tenerife, mila, bueno, ez dara mm. esko ikula. E, mantentzen zu, hola, razio ikan edo la telefono, edo zeak ikin, ez tekizan zu hor Arizaduri, dela, Ira Ola, Xabi Alonso, Mikel Alonso, bat ematekin edo, edo... Ba, bueno, Mike, Mikelekin, pues, gabon, o, e, udaran eta normalian juntatzen gara, bai Mikelekin eta bai Adurizekin. Uh -huh. mintza juntatzen gara, afai, bat iteko oze, oze urtero saiatzen gara mintza, aldea hola. Uh Eta gero, bueno, beste ekipoko, beste ekipotako jendiak ine bai. Uh -huh. baina, tenen ifen elkarrekin ikundu zinezten ez? Mikel Alonso eta zu ez? Bai, bai, elkarrekin. Elkarrekin. Bai, uh -huh. zen, realian zehon da, zera, gabonetan etorri zen, zen irifea eta bueno, a, urte hortan hasten ditu genu lehenengo lehenengo divisioa eta gaurren urtean pues e, eh, Zea, lehenengo divisioan, mm. ginen elkarrekin ere bai. Mm -hmm. Eta badakit ere, bueno, albiste honare, eh, badu gazula, ez? Eh, <laughs> Geizka, eh, hor bakit, nahiko larri lezon dando ere, baina, bueno, familia esperuan, ez? Bai, bueno, bai, bai. Eh, noizko? Horrek, horrek motibatzen dure, bai, aurre oh. jaraitzeko. Hombre, noizko? Pues, otxaila bukera, aldean. Horrek, engainean, bueno, etxian gertu zaude, eh? Bi ordu. Bai, Bai, bai, bai, bai. Eta tortzen alda, honean, maizu bat alda Bai, bai, bai, baina azte bukaera desientetan tortzen, claro, ez dut jolasten, claro. Claro. Desgraziz, <laughs> desgraziz tortzen da. Bai. Horro <laughs> beto, izango zen jolasten. Ordu, ez da tortzen emendik aurrera gutxi eta zelan bada, zeinale hona. Zeinale bai. bai. orduan gujungoa. Bueno, eta atxak ere, konsejo batzu, gongo, txilo beti bezala, ze zaten dik, edo, eh, animoiz galtzeko, aurrera juteko, ze zaten dik. Bai, eh, bueno, pues, jarraitzeko atope eta ez galtzeko esperantza, eta bueno, eh, ba, nik ondo entrenatzeko, eta bueno, ja nola entrenadoria ez ditzen duen, pues, claro. negatik amintzat ez izateko. Uh -huh. bueno, aurrako pagare az, azti berko, eh? pixka bat aurratzen. Aurratzen, ja. Pixka bat... Eh, Osabal lanakiteko. Osabal lanakiteko, eh? eh? Inbertsu, eh? <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, izan egin, ondikan ere uste batzuk jarraitzeko zehatan, ez? Talde matola bilatu ezki ezpada Rafinen Santanderren, ez? Eh, Omeste, talde korretu duzu, bueno, jokatu ezki beste, eh, beste baten gatik ez izango Bai, bueno, importantea jokatzea ez, hola zaten bai. zela ez, denbora aldi bukatu arte. Erki ba, bueno, ja bukatzen jongoa ba, pixka miskan, eh, ez egit, mendikan sorte hon, eta a ber, gauza normaltzen dien, gutxinez normaldu ez, Eizka? Bai, oida, oida, a ber, hor beti kanatetzen gehan, eta, bueno, behin beti kanatezkeo, nik uste ja gauza mejoratzen jungo dela, bine, bueno, eh, deportiboki nahiko, nahiko mejoratu bertugu, eta gero, ja, bai. goikuak, ozea, entendituko dira behar artian. Uh mhm. -huh. Ez que, malo, talde batzu pian ere Herkules, malo, puntu normalia Erkules ekere azte beharko luke aurrea, onke aurre ere Kristofori adoste, miran dago hor pixka bat ez? Bai. Eta gero, Guadalajara, Huesca, Sporting, Sporting ere normalian, Lugo, Xerez, oh, talde que dira gorra dira, eh? Bai, eske taldiak ikusita izenak ikusita el inorgeluk esango Hércules eta Hércules Racing ta Sporting Orbilla nengo engo engo ziala. Bai, bai, bai. Ni bueno, hala da. du. Bai, bai. Bueno, se va que yo meiatzako edo agurtuko dugu edo. Bai, bueno, animo que manta bai beste fase bat hasten dela entrenore berriekin ta a ber, bai aukera gehi otun ta beak aldungu zi jaiteko ta a ber. Minutuak aprovechatzen jun. Ta gura bai. gura zu jokodila zure ikustea jokatzen badu. Jokatzen badu nire behungunaz. Hombre, ez <laughs> si hasten ez pututen hasieran edo temporaldi, pretem, ez, lehenengo partiduan jungian, uste dut, bai guk handi liga bai. eta ez errez genuen asila, bai. eta bea, galtzete bukara jai genuen, eta bea ikustea jungian. Bueno, ba, eba, amikakoan hartzen zean, eta azte burutan ikusten zigurok, eh? full, full zelaitan, bale? Bale, osando. Segi ondo, eh? Venga, jarrai dezagun bai? aurrea, gaizkakin hitzein dugu, bai? aurtu dugu. Ordu bila ja inguratzen ari dira. Bai? Bueno, Xabi, eh, lehen pixka, tota edeko la puja pixka bat, Iru talde, buen roñito da kasi dezuen artin izan, zelo pikiak eola... Eh, e, eh, hola... Zago zuten, eh? Bai, gustatuko zigun pik esan hori ukitzea, baina zoritxarrez ez, ez, zio, derbileko antxe bertan. Ez lehenengun ez bigarren tezilu horren baian. Ja, baina zuen artian hola zalde jokalaria batzuk eh, beste talde arapoan, Eh, partidu bai. jokatzeko eta ordutegian eta modatzen hor, eh, nor soron, eta... Bai, eh, bai, bai hortako ez eta programik egoten, generalian, ez ez ez ez. Gehio dordun, eh, eta, bueno, oik irugarren mailean, claro, kendure igual, oik, pues, Oain goz ez dute ez, erri? Osea que... Eh, zondik ez, ez? Osea, dugu gero zepa ez Ja, horon, buen rotito ez, eh? atrezen bezala ez? Eh? Bai. Bai, ez, zauru bai. xabi, ez zideko la pikik... Bai, eh, depe okin badu lako hermanamiento bat. Gure arti entzea jugadorik ez lapurtzeko eta... Zerekin? Aizu, ba, depe okin. Bago ba bekin. Ah, ba, ah, ah bai. Bago ba bekin bai, ah, bat eko. Bai, holako hermanamiento bat. Bueno, ben arte ez zigute jugadorik lapurtu gutxinin. Ah, ba, bueno, bueno, bueno, bueno. Oikin ordu kontuz ibiti barrez? Bai, bestikin kontuz ibiti barrez. Eh, talde, Iekide, utzi, iekide. Bile kontra igual, así con yugo, eh. Fusi, yugo, bien arfin, ondo, mat jodila, zuen... Gure kontra iteko. Ordur, barrak, Xabi, taldean, gehienak, o, o zer, kapotarrak ematu zute? Zea, e, eh, bat bueno, oiartzen gu batzuk, mino kanpotarrak edo daude. Extra comunitarios de Itzendinak. Ino errenteiko dia dio sama. <laughs> Ba bai. Bai bai. bai etxeo, bai, bai. ukola etxeo. Extra benago hartzen guk. Hace asko dia. Ba, baina bakiz nola da lanira, zio berin iru hiru baino gai ezin juzu jarri o nola da bai. joki. Ah. Konbokatzeko. Ja, hijo de este que dice. Ya esto fue este dice. Un problema ica. Ah, errenteiko jendia ah, eta ba ja oihartzuko gehienak baino urte gaio dijustenak. Ja, bai. Ba, que claro. Ba bai, bai. Ez? ¿Eh? Ja, nazionalizazioa hartu da. Fernando llorente bezala, ordu nazte tiken, ez? ¿eh? Kasi, kasi. Doble nazionalidad. Doble nazionalidad. Zuek? Eh, Gudenak denak hartzorrak, amagostak hori hartzorrak. Amagostak hori eta bat zuten deiko, jendik, Bai, amagost gazte dozte, bai. Gazte gazte Bai. Zuek? bat donostikoa, de bai, oi powerren kasuan bezala, ba, urte asko dihula jagukin, eta, ja, ja, beste denako jartzen guk. Jo, meditua da, eh? Bai. Egia zan... Eta zan du, irutalde, ez tegit, asko den, jartzen bat entzako irutalde, ez tegit, eh, ematen du, eh? Pues bai, bai, ba, fizioa bado, bueno, gustatzen da bintzat kirola hemen, eta futbola maikatik, ba, uzten duten guztiak nik uste hemen bukatune, bukatze dutela, o, bueno, jarraitu nahi baute bintzat, aukera bai. polita da. Kirola Ara nizuek, bazutelako, ez tegit, e, alde, zuen alde, claro, txaniste banetako fubito txapaket egiten denean, hau guztian mirari uste guztian fubito jokatzen. Olo, txapaketa atortzen da, eto txapaketa, bai. eta gero, hor, uste guztian ibilileak, beti, mesej, zera, baita japiskat, ez? Bueno, eh, kantxa, kantxa ez da berdina, bino, bueno, da, bai, bino. kolokatze aldetik eta, ba, bai, bentaja izan bergenuke, bino, bueno, guk ez dugu inoiz dira, bazio, osea, que... Jo, ez eh, Xavi? Ze? Ba, bueno, suposizio eda aurretik hartuta minio. Bueno, gu normalian ez geha presentatzen ekipo bezala. Bagoitza bere kuadrillak eta presentatzen da. Ah, bai, orduan. Bai. Ez, ze? Zu, zoke... Bueno, bai, e, gure kasuan, gure ekipun kasuan... Gehen alora kuadrilla berriñakoa dia, ma... Normalian, o, ekipo batian, o, bi itentuzte eta denak elkarrekin atetzen dira. Mhm. Bueno, eh, bukatzen gara pixka pixkan, E, eh, azte buruko partiduak, E, zuek, uskit, mm -hmm. lider jarraitzeko, jokatzen zute, bigarren dagonan aurka, ez? Ixu bai lehioak. Bai. Ordu, irabazi berra, garratxitxua. E, eh, bai. Lider mantentzeko. <clears throat> bai. Ez da, bueno. azken segundu beste gol bat. Bai, firmatuko benuke, eh? Ba, ah, suerti, arizinta beti ere eh, alde izan, eh? ez, ez. Ez, egia esan, lasarten jolasten dugu, larun bata iruter ditan, eta, bueno, oida, lehenengo guaz, eta bigarrenan kontra. Empatiare, bueno, oida, enba, bueno zeak ikusita, e, eh, puntuak ikusita, ikusita litzak etxarra, galtzia minio bier, porque lehenengo jarraituko genuke, uh -huh. bueno, intentzioa irabaztia da. Zuberi Xabi, eh, Power Rangers, Pinturas Núñez, zigarren nena orka. Bai, e, bueno, hasiera bueno, erabatik partidu importantia, porque amagos puntu juste baiak gubetzi, eta Ba, amaikagarrena eta zeigarrena artean, ba, oso bertu gaudu denak eta arpeskat posle dugun norra gora behitu. Egia esan ez da jolasten dugun, eta aurten jarraipen gutxi ikut, bi partio jolasten dut bakarrik aurten, eta... Kapu lontu ez? Aste honetan ez dut jolastuko zeuruna. Kapu lontu ez? E, bai, ah. bueno, lanian adutu nintzen lehenengo zirun etorri, bai. Geo... Zea, italian ondu, no? Zoporretan. Oh, ah, ja, bete bat, bai, enazke jatuko. Eta hola xe, egia esan. Bueno, eh, eta, bueno, komentatzen haute zen linea internetik zorritzetik eta jolastu hemen dugu, lau. La... Hostia, lin, horretzuten da zer, ondo? Lin interna, oida! da, Ez, ez da, no haitu, ez? Bai, etxian, etxian. Lin interna, etxian, zortzit herritan. Bai. Eta zuek bilek kanpo bat handugu. Bai. Zuek berriz, a ber, lider jarraitzeko, Osta, gaina izen politxea daka honek, Ibarro, Ibarrako langosti noak, guzti goxuak. Mirari, mm. <laughs> ordu horreta. Bai, ordu hontan. Goierriko Ibarrako langosti noak. Ez altzen piperrak, ba. Eh? Ez Ibarrako piperrak. Oben langosti noak atzene? Ah, langosti noak. Ala da jote. Ala da itzen eh, langosti ditzen ez. Bai. Bueno, bueno, bueno, se va a ayudar. Estaba también ser. A ver. Va, Hanin, vergo yo usted. Nahi, bai, miñor. Eh, bai, oso está ya, bai. Bai, porque... Ya, se va a dar de usted. Vos garren... Vos garren... 6.a. 6.a, ya. Ira, zizkeo, ba, betzira jargo litzabe. Ta, mm. bueno, lasaio. Gutxinez, bueno. oporra opasteko, ba... Oita. Beste postazun batekin ingo vale. A ver. A ver, va. Bueno, ¿qué hoy cena Sanchugo? Bueno, ya estoy quiero el cartel de cena. Bueno, este no digas duda. Erritik, orduan bueno, Es Erritik, betikoa, mitikoa, ez? Aldi, meta. Betikoa, bueno, ordu gutziko dugu. Power Rangers. A ver, a ver, ze kristo da. Ba, ez zala gizu, ah, nola zuen leheno marazki bizion batzuko, osea, marazki bizion batzuko serie telesari bat. Ah, Ote, eh. super hori batzuk. Ba, ba, nire zepi gara iku izango txuken. Bai, bai. Gurian ez zirolako gauza, gurian zigan, ez el pajaro loko toloko gauza txuken. Edo, ez pixi dixi, eta bai, ez zera, zantek, eh? Ba, ah, egor, zera, Pau Erranders, txuken, eh, Guerreros de la Fuerza, oza nahi dekesan hori. A ver, Ireni? Bai, bai. Zugazte xo esan? Bai, zautzen jota. Bai, ona nazian? Bueno, kuste genet joan, behi hau Aktore bezala ez, ez? Aktore bezala oso nahi txuken. Eta, izan hortik edo, egin? Ba, eixi, upongo, eh, bai, eh ukeztu Baina, bueno, bai, katxondeo ez dela. Bai, katxondeo. Bai, bai, bai. garbi dago, zan du, bene esponsorra bezala, ez? Bai, da. Eta eskerrak eman berez. Eh, bai, eskerrak eman berez. Eta irrotien gauta jartzen, eh? Jarritzeko la, ez? Bai, eskerrak eman berez, eta, a ber, a ber, zeitzen duten, ba, bueno, Guk ez eitxuko dugu hor, alde nahitean. Oida. da. Gio, izenak, dut dugu proba txiki bat, beste proba txiki bat, mirari. Izenak, izenak, harri gara, jaz izen justen, eh? Bai, bota. Bueno, nengo maian, bueno, nahiko txukun oi hartzun, berlen dider. <laughs> Bentanaz isu lehioak, bigarren. Hau, pagatu itxen zaiz juste, propaganda itxetik gaurko saioan, hoi mielo. Eh, ez, eh, jo da, ikusteko zei izen eh, parritxeko, ez? Bai, bai. Bigarren maian, hemen dia izan batzuk, ikan harriak, a ver. Ez, que da, hilau, Bueno, bada bat, irukide Promix Fronton kafetegia. Eh? Irukide Promix Fronton. Fusei bat, zidea Bestia, gorka margoak makax. Tauda mundia, mundial, ekar, ja, mirari. Irudek jamai barantol FK. Zirutzen? FK zeizango da. Bueno, igual, bestia, irudek jamai barantol, izena jaztekutan Eh, bideo politia, ez? Una. Eta irugarren mailan berriz, bueno, hemen simpatikoa dira izenak, Ibarrako langostinoak. Eta besti hau da, goizutako umore hona, izan? Oi, bai, oi, oi soziedadia alaute, elkartiare ala. Oie, beti alai jokatuko dute zurezki. Giro, eh, esamote, eh? Bai. Umore honi, eh? Bai, bai, bai. Ala da, bai? Bai, bai, bai. Eta, ez da galdu, guztu batze dira. Hombre, gure kontra intzutenia meintzat, eh, Etzian oso oso gustuan eglitxu, pero bueno. Bueno, pues, sal izena, intuten bezala, pues. Eh. Ah, irrati gana ez da ikusten, minio, bai esan du nirza ironia puntioa horpe gian sam... No bat du jondik, eh? <laughs> Bai, eh? Ez karrak ez dela ikusten, ez eh, dela esango luteke. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, ja hortu bila pasiak, bukatzen jongo da hortu, nes? Bidari, zer dugu? Bai. Ba, gaur zortzi saionen errepikapena izango da, bi aurrea interreten xintxilik entzuteko aukera e, jarko dugu. <laughs> Ostiralean kirol e, kartelera e, eh, zatuko dugu. Mhm. albistegitan, egitan. Astelenean kirol emaitzak emango txugu eta emaitzaren analizia. Bai, bai. Eskia eta emaitza jauta, bezak, oango saltos de eskita. Ben, dena, mirar izan illa. Kirol guzti ja. Denak, denak. Eh, denak, denak. Ete ben minio gehiago. <laughs> Dude. Ez da zaila. Euskera ratiro goi minuto txitu. Lau bi, ja. Bai, azken aldean ala gabiltza, Azke, bai. Ta, ez tegin gehiago igual, ez tegin eh, pixka moztu berko dugu. Eta, bueno, urrengo... Eta, azte azkenean... Azkeneko programa, 2000 eta amabiko amabi, saioko, azken... Zei dugu. Bueno, eh, egingo dugu, bito, alako mix bat ingo dugu. Fusioa. Fusioa. Bai. Mudan dago, baina fusio ikia, kirola eta kultura. Ba, -hmm. Bada, bat ikusten gara, ez? Kirola, kultura, kultura, kirola. Kaka, nola ditu berio zuterre. Eh? <laughs> <laughs> <laughs> Ya, ez tu lartu zera. Kabikoitza nahi nuen esan, ez. <laughs> ah, bale, bale, bale, bale, ya ya zein du. Arregla zak. Arregla zak, bale. <laughs> Ka punto, ka punto. Hore, la hora, xe. Bale, hori joder. hartu. Bueno, orduan, eh, itorreko dia, bueno, eh, <laughs> Kirol zinegotzia, zein, oian tello. Oian tello, bai. Gero kulturako zinegotzia. Asi erle horburu. Eta kultura teknikaria. Josean, eizmendi. Eta gero telefonoz hartuko ditugu Jak denak estudio estea, gaitza denak. Ba, estudioa onditxu berko dugu. Eta duen gaina asier, uktero dela zango dugu, ez dela posible. Onditxu, onditxu berdu eta kala gombertu dugula. Kalea, kablo kalea. Bai. Plaza aldea. Estudio onditxu jo, ez? Txikilla da, kagur, ez? Bai, bai. E, telefonoz ikergetaria, xariste banakako, bueno, horre banakako pala txapeketa bai. jokatzen bai. edia. Ez ikuskitzen parte hartu du, norten? Ez. Ez. Ibiñaka. Ibiñaka. Ibiñaka. Gainza leonak egin Ba, Zein ekipa? Eh, Mikel ne ah, mutila. Ah, gainego era ta. Hortu eh, Gaina ez na gustatzen dan zehar nahi futbolain zentratu ta mm. udaran jolasten dugu binaka ta kitxo. Mm. Eta gero, bueno, e, Euskal Selezioak jokatuko du partida ba, eh? Mm -hmm. Oliveren aurka, bai. Xabi Azkar hortan talde aurka, eh, abendu 29an eta telefono izango du bere, eh, Marcel Toledo. Orduan, bueno, eh, uste furi-furi jenozten e, eh, bigaito, izango da, torrez azkenian. Eta bueno, bukatzeko, e, mila esker, zebatxe esateko gehiago, skitz, o denezana adago? Baiz, animatzea... Zaliak, zer, joaten dia, Bai, bai, egia esan bai, biota jende gehiago animatzen da, eta bueno, bai, bau baden partidotan, eta pau partidotan, eta poli nahiko beti dauten da, eta bai, egia esan guztua, maten du, bain eguan gainea, bos, nola kanpuan hotza egiten du, baina nik uste barrura bai. geixo animatzen dela jendia. Urra animatzen Eta poxa ematen du, eta, a ber, hola jarraitzeuten. Oso, mila esker. Bueno, Xabi, mila esker, Ze? Bai. Zabeit gehitzeko edo beste zea batola... hola... ...person bat dukatzeko edo ez tekit, o ze zago dugu. Gal, gerrero, torre dukat, jazaldi, bai, ez duna, zer zua zaldik eskitz, ez duna iz? Piskak gaina sartzea, ez? Gaina sartzea, ez? Bixitas un piskak programa, oh, ez? Ta, dukatzeko ze? Zer, ez tekit, oi, azkar gorta egut ziberko jau, ez? Ni Bolivia nintzen e, eh, gara joieta, no, nola duk esatzen gena, oi behatzat. Komenta egizta gara. Jo, eee... Bi horteko. Bai. hau jarri eta usabia jarri onduan, usabia xa, eta txistikeko primera. Bai, bai. <laughs> Bueno, ya eh Bueno. Bai. Ondo, gusto Bai, bai. Bai, bezkortzeko moen. Bai, bai bueno. Suerte ba, eh? Eta, ea. Maia zilotzen zen, eta dator urtien derbia de amun. Ordo ja pique gehi izango dugu, gire? Ordu ja kainero gotorko da, Xabi. Eh, Power Rangers, bueno, ordu guigal, sponsora bilateko, eh? Power Rangers. Este, este, eh, Pagoa Power Rangers, eh? Etzekit. Interesport, o zeo zer ingo jau. Ba, zeo zeo zeo zeo da, eh? Bai. <laughs> Erki, ba, bueno, txulari, e, eh, mila mila esker, txute gatikan gure saioa, bai eta urrengo azazkenian, itzuliko gela. Horru arte, venga, aio!